klausies Radio Marija Latvija. Ziedo, lai skanētu. Ziedojuma tālrunis 9 0 0 0 6 7 6 9 9 0 0 0 6 7 6 9 Zvanot uz šo telefonu, tu ziedo 4,27 eiro. Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Paldies par tavu atbalstu! Priestera viedoklis Saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem un kā tos saprast no kristīga viedokļa. Sveicināt, sveicināt, rādam arī klausītāji, šeit es priesteris Jaunis un raidījums priestera viedoklis un šajā reizē uh, ar priesteri Dmitriju. Sveicināts! Oh, sveicināts. Tā, tā, vēl mazlietiņa maziņa ķibilīte laikam. Tu tagad mani dzirdi? Es tevi labi dzirdu, jā. Ja? À, ļoti, ļoti labi. Uh, jo man te likās, ka kaut kas man te aizgāja e, greizi. Bet ir raidījums e, priesteri viedoklis un kā parasti e, raidījums, kurā tad runājam par e, aktualitātēm un gribas arī tad uzreiz e, sākt un prasīt, kas ir tās aktualitātes, kas tavuprāt e, ir tās būtiskākās, lai šodien arī izceltu jaunajā gadā kā, pirmajam, e, kā pirmajā raidījumā. Jā, nu, tā kā mēs šodien arī svinām lielu svētkus, es domāju, ka ļoti laba svētku ziņa ir tas, ka filmas traume, eh, multfilmas traume ir iegu, ieguvusi arī zelto globusu. Jā, līdz ar to arī kārtējā nominācija un kārtējais, eh, kārtējais sasniegums mūsu režisieriem, mūsu eh, visiem tiem autoriem, kas šo multfilmu izveidoja. Es atceros, ka es pats speciāli braucu uz Rīgu, lai noskatīties uh, Ehm, kinoteātrī, jo Daugavpilī ehm, gandrīz nav iespējams paskatīties, un patiešām es biju pārsteigts. Ļoti meditatīva multfilma, bet ļoti dziļa. Tā kā man ļoti patika, un tāpēc es nebrīnos, ka tā ir ieguvusi ne jau pirmo apbalvojumu. Un ja jau šie, šī multfilma ir iekļauta arī Oskara, tā saucamā shortlist, jā, tas nozīmē, ka nu, noteikti tas ir tiešām ļoti labs labs sasniegums mūsu e, māksliniekiem. Nu jā, un arī, arī e, šī, šajā kontekstā, kā, kā arī piemēramais uh, e, hokeistu kontekstā, uh, izskan vienmēr tas, tas lepnums par to, kad uh, nav jau tā, ka uh, visi tikai slikti. Patiesībā mums Latvijā ir ļoti daudz uh, spējīgu un talantīgu un uh, cilvēki, kas nes eh, arī Latvijas vārdu pasaulē, ne, bet kuri nu, par, parāda to, ka eh, mēs varam. Ne, eh, un, un tas, laikam, tā, tas, par ko visi arī šobrīd tik ļoti ārkārtīgi lepni ir, kad ir tomēr šie cilvēki, kuri tā kā izspraucas ārā, un varbūt tās izklausās arī nedaudz tāds drūms, bet kur izspraucas ārā tajā tieši tā, tādā nomāktības, kritikas un, un sūdzēšanās laikā, jo ļoti daudz mēs tieši redzam un dzirdam nu, to kritiku. Mani? Jā, jo, redzi, manuprāt, māksla tā ir viena no tām sfērām, kurās aicinājums, un es nebaidīšos pat izmantot vārdu aicinājums, mūs celt augšā, jā, celt augstāk, jā, virzīt mūsu skatienu ne tikai uz to drūmu realitāti, bet dot arī cerību. E, es atceros savu studiju laikā, mums bija ļoti labs rektors garīgajā seminārā Ljublinā, un mums bija priekš, viens no priekšmetiem, kas nebija obligāts, bet tas bija e, kultūras teoloģija. Jā, un nu, pasniedza ļoti labs profesors, e, ja es nemaldos, viņš katoļu baznīcas vēsts redaktores Ingrīdas bija zinātniska darba vadītājs. Jā. Un es biju ļoti priecīgs par to, ka man bija iespēja klausīties visu gadu šo kursu. Un es atceros tieši no šīm lekcijām, palika redzēt, cik gadus pagāja, cik gadi pagāja, bet palika joprojām, ka māksla ir pienākums mūs celt augšā, jā, cel, virzīt mūsu skatienu tālāk. Un šie vārdi man vienkārši atskanēja tieši tad, kad es skatījos šo, šo multfilmu. Uh, Ja, tā kā um, plašāk ņemot cepuri nost um, visu mākslinieku priekšā, kuri ir spējīgi davāt cerību tiešā šī vārda nozīmē. Un šī mulcilna neapšaubāmi ir tāda viena no tām, eh, no tām lietām, kas mūs ceļ. Nu, nu, uh... <laughs> Ja tie, tieši tā māksla laikam vēl ir viena no tām lietām, ko mēs arī uh, neatkarīgi laikam no citiem apstākļiem tomēr uztvert, spējam uztvert eh, un, un, un kā tu saki, arī smelties, iedvesmoties eh, no šīs mākslas, lai gan arī man šķiet ik pa laikam mums Latvijā vismaz eh, sabiedrība bieži vien tiek sašūmēta ar, ar mākslas, nu, kontroversālo dabu, ja Jā. tā to var nosaukt. <laughs> Nu, redzi, šeit vienmēr ir tā diskusija, kas kas ir māksla un kas vairs nav māksla. Jā, jo, ja es kaut ko uzzīmēšu uz, papīrīta, uz papīrīša, vai tā jau ir māksla, vai tā nav māksla. Jā, <laughs> tā kā arī šeit vienmēr ir viens liels jautājums. Bet priekš manis, eh, personīgi priekš manis, es negribu uzspiest savu viedokli mūsdienu pasaulē. Nedrīkst nevienam neko uzspiest. Bet, eh, manuprāt, ka māksla tas ir, ja gadījumā māksla cilvēku ceļu ja tas, eh, negribu teikt, propagandē, bet virza uz skaistumu, uz taisnīgumu, uz labumu, tad tādā gadījumā mēs varam runāt par mākslu. Jā, jo es atceros, kad bija tā slavena diskusija, <laughs> atgriežoties pie tā Rotko centra eh, slavena eh, gadījuma, kad bija diskusija par šo eksponātu nelaimīgo Raucepta kunga, kas tika eh, savā laikā tur uzstādīts, pēc tam noņemts. Jā, jā. Kāds, mm, es atceros, ka viens no argumentiem bija tāds, ka māksla ir tas, ko uztaisīja mākslinieks. Ja viņš ir atzīts, ja viņam ir diploms, tad viņš ir eh, mākslinieks, un, un tādā gadījumā eh, viss, ko viņš dara, tā ir māksla. Ja? Un, protams, es nebiju ar mieru ar tādu definīciju, ja? bet nu, eh, pastāv arī tāda opcija, ja? tā definē mākslu. Bet nu, no teoloģiska redzes punkta tas ir tieši tas, kas vērt uz augšu. <laughs> Vai ne? Bet, bet es tā pie sevis domāju, nu tā nav māksla un tomēr arī sports ir tas, kas eh, vēl joprojām nu, gan vieno, gan kaut kādā veidā iedvesmo un pat ja arī uh, U20 uh, komanda, Latvijas komanda eh, neaizgāja līdz pusfinālam, <laughs> tad tomēr arī viņu sasniegumi eh, bija tā, tādi, nu, kas, kas atkal lika būt lepniem mums, vai ne? Atkal, jā, viena, viena no tām sfērām, kurās mēs esam spējīgi būt vienoti. Ja? Neskatoties, ka mums ir sabiedrība, negribu, ne, atkal negribu teikt, ka sadrumstalota, nu, varbūt tas nav tas īstais vārds, bet sabiedrība, kurā ir cilvēki ar dažādiem uzskatiem, bet tomēr esam spējīgi atrast kaut ko kopīgo. Ja? Eh, un sports atkal ir viena no tām sfērām, kur eh, cilvēki, kuri balso par dažādām partijām, ir spējīgi kopā priecāties par viņu Eh, savas komandas sasniegumiem. Jā, tā kā arī tas ir ļoti brīnišķīgi un iedvež cerību. <clears throat> Nē, nu pilnīgi noteikti. Eh, un, un prieks, ka eh, arī šajā reizē varējām uzsākt arī šo raidījumu ar tādu, nu ar kaut ko pozitīvu un tādu cerīgu, eh, jo šis ir šī gada 2025. gada pirmais raidījums, un man liekas, tā, tā cerams, ka ar to tad aizies arī eh, visa šī sezona, eh, turpināsies visa šī sezona arī ar tādu priecīgu noti, bet man šķiet, nu, tomēr Eh, lai kā arī gribētos, ir jāpamana arī ir, eh, nu, tā, tā, tā otrā puse, eh, ja to tā var nosaukt, nu, par to, ka ir tik daudz kritikas un, un tik daudz visa kā, un nu, es tā domāju, interesanti, kāda tava reakcija attiecībā uz, uz tām kritikām, kas arī iet pāri ik pa brītiņam, atskatoties uz aizvadīto gadu un izvērtēju, nu, un es šeit domāju, uh, Eh, mūžīgais stāsts ar eh, Rail Baltiku un Air Baltiku, un, un tagad Air Baltica pas, iespējams pat vēl, vēl lielāka aktualitāte, ka tur eh, šodien man šķiet tiek izskatīta iespēja mainīt vadību un, un tā tālāk. Nezinu, tev ir kaut kāda reakcija uz to? Uh, Eh, oi, man ir, man ir daudz reakciju. Bet īstenībā pirmais, es domāju, ka varbūt jāmaina nosaukumi, jo visur tur, kur parādās Baltika, kaut kā nu neiet mums ga, eh, vispār galēji. <laughs> <laughs> ne Aero Baltica, ne, ne Rail Baltica, eh, un, un varbūt vēl kādas citas Baltika atkal neiet. Varbūt re, vairs padomā par rebrandingu, bet nu, ne par to runa, protams, tas ir joks. Mm, es, man, manuprāt, jo mm, tomēr kritika ir vienmēr Ja? Un kritika tā ir tāda lieta eh, demokrātiskajā sabiedrībā. Ja ir kaut kādas aprindas, kas kritizē uh, pamatoti, nepamatoti, tas jau cits jautājums, bet tas liek uh, būt tonusā tiem, kas kaut ko dara. Ja? Jo, uh, manuprāt, tas ir ļoti mm, laba demokrātiskas valsts pazīme, kad mēs varam ne tikai būt neapmierināti ja, ar kaut ko, un mums var būt savs viedoklis, uh, bet mēs esam spējīgi brīvi šo viedokli paust. Un mums par to nekā nebūs. Ja? Mēs neiesim, se, neiesim sēdēt cietumā, mums neuzliks sodus par to, ka kaut arī mans viedoklis var būt radikāli subjektīvs, nepareizs un tā tālāk. Bet ja mēs varam kritizēt, piemēram, eh, valdības eh, lēmumus attiecībā uz tiem mūsu politikiem, uh, Jā, labi, ka Baltika taksi laikam vēl joprojām <laughs> staigā, nezinu, varbūt jau ne, bet nu, šķiet, ka bija. Ehm, eh, ja mēs esam spējīgi ehm, pakritizēt, eh, protams, neiet runa par to, lai iz, izliet savu vilti, jā, bet pakritizēt, ka mums kaut kas nepatīk, ka mēs redzam nepilnības. Tas liek eh, tiem, kas ir, kuriem uzli, uzlikt pienākums pieņemt lēmumus un kuriem, starp citu, ir maksātas algas un jāsaka, ka lielas algas, jo Gausam kungam, nu, godīgi sakot, laikam vislielākā alga Latvijā. Nu, laikam, tas nezinu, varētu būt, jā, jā. <laughs> jā. Jā, jo tur pāri, pāri miljonam gadā, jā, līdz ar to e, mums arī, ja, ja mēs kā nodokļu maksātāji, jo, cik es saprotu, daļa no Airbaltika pieder arī valstī. Ja mēs kā nodokļu maksātāji arī esam, ņemam dalību tajā, jā, ka mēs kaut arī netieši arī esam Eh, akcionāri varētu teikt, ka mums arī ne tikai eh, tiesības, bet arī pienākums pieprasīt no amatpersonām, lai, viņas, lai viņi pieņemtu nu, pareizus lēmumus, lai viņi atskaitītos par to, ko viņi ir padarījuši, nevis tikai saņēmuši skaistu algu, brauca galvenām mašīnām un eh, staigā dargajos kostīmos. Ja? Tā kā šeit, manuprāt, šī kritika, šai kritika ir tā pozitīva nozīme būt tonusā Ja, es arī skatos, teiksim, uz Daugavpils situāciju, ja, ka mums nu, ir, ir daļa no cilvēkiem, kas atbalsta tagadējo varu, bet ir arī aprindas, kuras kritizē, ja, arī, brī, arī pamatoti, ja, un ja nebūtu to aprindu, kuriem es nepiekritu daļēji, ja, tas ir, nu, ideoloģiski viņi man nav ar mani uh, vienā, nu, negribu teikt, barikāžu pusē, jā, bet ideoloģiski mēs esam mazliet atšķirīgi, jā, tiek tas saucamās kreisas aprindas. Bet es uh, ar lielu prieku lasu arī to, ko viņi raksta, jo tas liek arī esošai valdībai, nu, domāt, ko viņi dara. Jā, jo, ja mēs paskatīsimies, salīdzināsim Latviju ar totalitārām valstīm, tad es brīnos brīžiem, kādas muļķības nu, tiešā, tiešā veidā tiešāk šī vārda nozīmē muļķības runā amatpersonas, un viņam vēl aplaudē. Ja? Un tie, kas uzdrošinās pakritizē, tad nu, viņi tiek vajāti. Tā kā, Tā kā normāls process un kritizēt vajag, e, un, un, un izmantot to privilēģiju, ka pie mums to vēl arī var darīt mhm. turklāt, ne tikai, e, kad Jā. vajag, vai ne? No otras puses arī kritikim jābūt, e, nu, šai medaļas otrā puse, vienmēr katrai medaļai ir otrā puse, arī kritikam jābūt atbildīgam par to, ko viņš runā. Jā, jo ir tie, kas pakritizē un aiziet bez, tam, bez, bez sekām, jā, un viņš neuzņemas atbildību, bet ja tu kritizē, ok, tev ir tiesības uz to, bet esi gatavs arī pamatot. Jā, jo, piemēram, ir lietas, ka mēs ka mēs, es man gadās, ka es kaut ko pakritizēju, nezinot visas nianses, uh, ja, un pēc tam, kad atklājas kaut kas, tad man jābūt arī eh, drosmei eh, un <laughs> sirdsapziņai pateikt, sorry, es kļūdījos, kad kritizēju, jo es neredzēju visu situāciju, visā tā, visās, visā tās sarežģītības, eh, komplicētībā, <laughs> kā no. Nu. to vārdu pateikt latviski. Nu jā, bet, bet arī, zini, tā robeža jau ir tik ļoti uh, nu, šaura, kurā brīdī tā motivācija droši vien, e, kāda ir tā motivācija un, un, un kurā brīdī tā ir konstruktīva kritika un kurā brīdī tā jau pārtop un diemžēl man šķiet īpaši, kad skatāmies uz mūsu politiku, tagad jau, jau cilvēki jau sāk posīties jau jaunajām vēlēšanām, es Jā. skatos arī Daugopilī, Sarauja Latgale ir izveidot jauna partija <laughs> šodien reģistrēt, nu, kad jau pošas, jau pošas ceļā un tajā kontekstā jau, mm tur jau man šķiet, šo nevar īsti runāt vairāk par, par konstruktīvu tādu kritiku, tur jau vienkārši nomelnošana, tīrā vārda nozīmē, <laughs> nomelnošana notiek. Tie, tieši tā, un tāpēc mums arī pastāv uh, tiesu sistēma. Uh, protams, tas ir nav uh, lēts prieks, jā, prieks, protams, pēdiņās, uh, kad tu, kad tu piesāries ar kādu, jā, par tevis atmelnošanu, bet vismaz mehānisms pastāv, ne, nest arī atbildību par izteiktiem vārdiem. Jā. Tā kā e, šeit ir tā lieta, ka es, piemēram, komentārus nelasu. Jā, ne, ne sociālajos tīklos, ne tur delpos, ne tādā, ne tā, jo tur Kaut arī tagad tie komentāri tiek moderēti, ja tagad ir ļoti maz to komentāru, bet kādreiz es atceros, kad biju ieskatījies uh, vairākus gadus atpakaļ es redzēju tikai žulpi un, un apmelnošanu un tā tālāk, bet tagad no otras puses mēs nogrieztam arī līdz tam, ka mēs arī par to, ko sakam internetā, arī varam nest atbildību. Jā, un nesam, jā, jo cik bija gadījumu jau, kad kāds nu, tiešā veidā draudēja kādam cilvēkam. Jā žurnālistiem tīpaši, jā, jā, jā, jā. Jā, jo, viņi, jo viņi tieši ir tie cilvēki, kas ir uz eh, frontes pirmas līnijas, jo viņam pienākums runāt, eh, nu, patiesību pienākums, kā runā, tā runā, bet pienākums ir, bet viņi arī pirmie tiek kritizēti, jā, un eh, nu, ir dažādi cilvēki sabiedrībā, kuri ir gatavi izdarīt pāri otram, jā, Uh, viņam nepatīk jā, tas, ka, ko dara otrais. Tāpēc no nu, vienas puses kritika, bet uh, pamatā ir atbildība. No, kri, no tā, kurš, kurš kritizē, ir atbildība par vārdiem, no tā, kurš tiek kritizēts, atbildība par to, ko viņš dara. Jā. Ja tas viss ir eh, harmonijā, uh, tad viss strādā. Jā, tad demokrātiski virzamies uz priekšu. Tad notiek lietas. Bet mani priecē, ka mēs, ar, mani priecē tas, ka mēs uh, nobriestam līdz tam. Jā, ka nevar salīdzināt šo klimatu, kas bija gadus desmit atpakaļ, kā es atceros. Tā kā, manuprāt, ir labāk. Uh, eh, Nē, nu pilnīgi noteikti, vai ne, es, eh, ja, ja pieķeras pie šīs tematikas par dažādības paušanu arī <laughs> mēdījos un, un tā tālāk, tad man no vienas puses man ļoti priecē Agnese Irbe ar viņas uh, diskusiju Delfos, droši vien, ka pamanīja, vai ne, kā viņa liberālismu uh, ideoloģiju nokritizē un feminisma uh, izskaušanu no mēdīju vides un tā tālāk, eh, nu tas, tas manuprāt, eh, es nezinu, varbūt tās ir bijuši daudz tādi gadījumi, bet man šķita vismaz, ka šis ir tāds viens no tādiem uzskatāmākiem un spēcīgākajiem tā otrā viedokļa paušanas eh, brīžiem, jo man šķita, ka mums jau, mums jau mēdīja arī tādi mainstreama kļuvuši, kur, kur jau tiek ierobežota iespēja uh, pauzes dažādība, kad vairāk tomēr tika atskaņots tāds eh, vai uh, uh, nu, rakstīts un atklāts vairāk tas jau tā, tā kā teik, valdošās varas uh, pozīcijas. Un šeit pēkšņi. Šeit, šeit ir, zini, nu, tūlīt Ilgas kundzes es atgriezīšos, bet nu, ar mēdījiem jau, jau ir tā, tas kā, kā vienā teicienā, ja, kas meitini baro, tas ar viņu arī dejo. Uh, Jā, līdz ar to šeit, šeit ir tas pats, jā, ka, ka tas, kurš uh, medijus atbalsta finansiāli, jā, tam arī ir ietekme uz uh, to iekšējo politiku, kādas ziņas laist un kādā, kādā veidā viņas laist. Jā, jo nu. vienu un to pašu ziņu var padot nu, savādāk, jā, nu, kā pozitīvu vai kā negatīvu. Jā, un nu. šeit visu cieņu Delfiem, kaut arī nu, viņam ir tas skaidri redzams, tas kreisais virziens. Uh, bet ka viņi pielaida, ka viņi uzaicināja, ka viņi deva iespēju. Ja? Protams, varbūt motīvi bija savādāki, ja? bet nu, Irbets kundze ļoti precīzi izteica arī savas domas, ļoti skaidri paskaidroja un pamatoja arī savu nostāju. Ja, es pat, kad klausījos, domāju, o, mums ir pašmāju Jordans Petersons, ceru, ka Agnes neatvainosies uz maniem par tādu salīdzinājumu. Ja, bet, bet viņa ļoti skaidri pateica to, ko mēs intuitīvi arī saprotam, ka tā kreisā ideoloģija plašā šī vārda nozīmē, ja, ka viņa tomēr nav līdz galam koherenta un neatbilst realitātei. Ja, un viņa vienkārši skaidriem vārdiem pateica, kāpēc tas ir. Ja, jo eh, pēc šīs intervijas es mēģināju tā apsēdos un mēģināju tā sarakstīt uh, nu, konkrēta lieta. Uh, kādi varētu būt veidi, kā balstoties uz tās kreisās ideoloģijas, mēs varētu uh, tikt ārā no demogrāfiskas krīzes. Nu, vienīga izēta tas ir migrācija. Citas, citas iespējas nav. Ja? Jā. Un Ildes kundze parādīja, nē, bet pastāv vēl viena iespēja. Ja? Tā jāmaina at attieksme un jāmaina politika attiecībā uz ģimeni. Ja? Jo mums ir kaut kas tur politika, ģimenes veicināšanas institūts vai kas tur neatceros, vai institūcija kaut kāda. Un atceros, ka viens no deputātiem no Nacionālās apvienības tur bija laikam galvenais, bet nu, ko viņi darīja, neko viņi nedarīja. Protams, smieklīgi skan, ka divi priesteri dzīvo celibātā par to runāja. <laughs> vai ne? jā, <laughs> jā. Bet, bet pateicoties uh, tam, kā Delfi palaida šo interviju, jā, kaut arī komentāri arī tur varētu būt dažādi un, un uh, nu, Iebēdz kundzei pietiek intelekta, lai uh, atspekot uh, tos uzbrukumus, jā, bet ļoti, ļoti, ļoti skaista intervija, ļoti mm, adekvāta, un tas, ka viņa parādījās, tas liecina arī par to, ka tomēr arī Latvijā ir iespēja paust uh, arī savu nostāju, jā, dalīties ar pasauli, ar savu pasaules redzējumu, jā, un arī ieiet diskusijā faktiski. Nē, nu, tieši tā, man jau arī priecēja tieši laikam tas fakts, ka to arī Delfi izdara, jo, ja nemaldos, tad Delfi laikam ir tāds lielākais mēdīju, mēdījis šobrīd Latvijā, un, un, un, un tas fakts, kad tika tieši Delfos, nu, kad tu tā kā no sava burbuļa, viņa kā telos redaktore jau ir pietiekoši daudz rakstījusi un, un runājusi un darījusi, bet man vismaz vienmēr ir bijusi tā sajūta, ka nu kaut kā paliek jau tas viss tādos burbuļos. Te būs tie, eh, teiksim, liberālie, tur konservatīvie, tur varbūt tās mērenie, bet katram ir savi uh, uh, savi avoti, kuros vai vietas, kurās te notiek tā diskusija un, un kad nebija tā pārklāšanās. Nezinu, vai tas būs kaut kāds ar lielāku efektu vispār uz, uz, uz to vidi, kādā mēs uh, un uz to veidu, kādā mēs uh, miedarbojamies uh, dažādu uh, pārliecību eh, <laughs> cilvēki, bet, bet katrā ziņā man tas, man tas likās eh, tāds vajag labais eh, elements, ka nu, beidzot ir tā pāreja notikusi arī šajā gadījumā. Nu, sekas droši vien būs jāskatās vēl tikai, vai, vai būs arī paliekošākas. <laughs> Jā, nu, bet demokratiskajā sabiedrībā tā ir tāda sabiedrība, kura, kura nekad nav miera. Tādā ziņā, ka uh, Eh, vienmēr ir diskusijas, jā, vienmēr kaut kas burbuļo. Ja, ja notiek kaut kāda stagnācija, ja uzvar kaut kāda viena ideoloģija, kaut arī ļoti pareiza, piemēram, manā gadījumā katoliskā, ja, ar visu baznīcas sociālo mācību, tad tādā gadījumā, ja, ja gadījumā tas izslēdz kaut kādas diskusijas, pat ar, nu, pat, pateiksim, tā nepareiziem viedokļiem, tad tā vairs nav demokrātija. Ja. Nē, nu, tieši šeit, tā. Jā, tā kā šeit man šķiet, ka tas ir ļoti laba laba zīme arī no uh, mediju puses, kā m, arī konservatīvajiem cilvēkiem tiek dota iespēja izteikties. Kaut arī, arī nu, tā saucējiem liberāliem arī ir iespēja, bet nu, nevar teikt, ka viņus kāds ierobežo. Jā, šeit arī skaidri jāpasaka, kaut arī, uh, teiksim, LGBT sabiedrība kliedz, ka viņus ierobežo, nu, man rodas jautājums, kur. Jā. Šobrīd jau šķiet, ka laikam tomēr neierobežo, jā, tā, tā laikam ir tiesa. Viņus jau neierobežo mūs vēl, ne? <laughs> Mūs eh, vēl, ne, vai, <laughs> vēl, eh, vēl, ne, vēl neizdodas eh, tik, tik lielā apmērā ierobežot, jo man šķiet jau tā, tā sajūta, ja dažabrīd ir, bet varbūt tās, jā, šobrīd vis, visa tā pasaules stāvoklis tāds, kur, kur varbūt tās cilvēki sāk pār, pārvērtēt, izvērtēt uh, lietas, un, un mēdī pratība arī <laughs> ienāk iekšā šajā visā uh, elementā. Uh, bet ejam mazā muzikālā pauzītē, un tad atgriezīsimies, lai vēl paturpinātu uh, ar vēl kādām, kādām lietām, jaunumiem, uh, kuriem varbūt tas ir vērts pievērst uzmanību, bet pēc muzikālas pauzītes. Okay. The gift we did. receive. In the gift we deliver, in the gift we receive, is the living Spirit Mary did conceive, a royal gift of love. to give and receive on this wondrous night. The boy. Sveicināt, sveicināt, rādam arī klausītāji šeit es priesteris Jānis un raidījums priesteri viedoklis kopā ar priesteri Dmitriju. Vēlreiz sveicināts un atgriežoties, jā, un atgriežoties jau pie uh, nākošām tēmām. Es pieļauju, ka tev ir savas tēmas, par kurām gribētu runāt, bet es tā izējot cauri mēdiem, tā skaitā tiem pašiem delfiem, pamanīju arī lietas, kas ir vairāk saistīts tieši ar baznīcu un, un tiek ziņots par katoļa bīskapa Paulauska uh, došanos pensijā. Vai tu to pamanīji, nepamanīji, nezinu. Nu, nevar nepamanīt. Bet es domāju... No pirmajam pamanīju. <laughs> nu jā, nu jā, bet, bet es domāju, uh, nu viens ir, protams, šis katoļu uh, bīskaps, bet šobrīd arī luterāņi meklē uh, Rīgas arhibīskapa vietnieku un uh, Uh, un es domāju, tas arī e, ienes jau kaut kādas tādas auras un nemierus, kā būs, kas būs, un, un visdrīzākais arī e, tiek gaidītas pārmaiņas kaut kādas, e, cerams, labas <laughs> pārmaiņas un tā tālāk. Nu, redzi, ja, paska, ja, ja mēs skatīsimies uz baznīcas realitāti, nu šeit skaidri jāpasaka, ka nu neviens nesēž vienā vietā visu mūžu, ja? pa pāvesti mainās, <laughs> ja? ja? No nu jā. Kaut arī pāvesta amats ir līdz mūža beigām, ja nu tikai viņš neatteiksies. Bet, um, manuprāt, tas ir normāls process, un uh, laiku pa laikam šīs izmaiņas ir nepieciešamas jebkurā sistēmā, jo mēs kaut arī esam baznīca un jāskatās uz to pirmkārt teoloģiski, bet skatoties arī no šīs pasaules uh, puses viedokļa, ja, ja viens cilvēks ilgi paliek uz vienas vietas, it īpaši, ja tas ir tāds amats kā prāvests, bīskaps, pāvests, jā, tad, ehm, manuprāt, ehm, vienā brīdī tas ir ļoti labi, jo viņš ienes kaut ko jaunu, viņam jaunas iniciatīvas, bet mēs visi kā cilvēki izsmeļamies kaut kādā brīdī. Jā, un ne, neņemot vērā ne tikai vecumu, teiksim, veselību, bet arī ideju uh, līmenī. Jā, un tad šīs izmaiņas ir nepieciešamas. Jā, līdz ar to uh, man šķiet, ka, nu, ņemot vērā, ka Latvijas, ka, ka baznīcā pensijas vecums ir 75 gadi, uh, un bīskaps Edvards, kuru ļoti cienu, jo viņš ir manas draudzes prāves bijis, kad es stājos garīgai seminārā. Jā, tāpēc, nu, man pret viņu respekts un cieņa. Jā, bet tā kā viņš ir sas, gandrīz sasniedzis šo vecumu un viņam ir savi motīvi, uh, kāpēc viņš pieņēma lēmumu atkāpties mazliet agrāk, viņš izdarīja ļoti tādu cienīgu vestu, jā, tā kā tas pienākas bīskapam, un no vakardienas viņš ir tas emerīts, viņu apsveicu. Es varu pat do domāt, ka viņš neapvainosies, ka es pateikšu, ka viņš man atrakstīja priecājieties kopā ar mani. Nu, jā, tā kā noteikti jauns <laughs> dzīves posms, un, un noteikti tagad notiek arī šīs, šī jauna bīskapa mm, izvēlēšanas process, jā, jo baznīcā tas notiek mazliet savādāk nekā pie luterāņiem, jo Eh, šeit ir liela starpība starp mūsu ba katoļu baznīcu un Latvijas luterāņu baznīcu. Mēs esam uh, centralizēti Romā, jā, līdz ar to, ka pēdējais lēmums, protams, pieder pāvestam, bet viņam palīdz arī nu, attiecīgas struktūras, pirmkārt, nunciatūra, jā, kuram ir uh, pienākums orientēties vietējā situācijā. Viņam ir bīskapu lietu dikasterijas, ja, kuri, kuri izvērtē kandidātus, kuriem ir pie, pieeja pie kaut kādiem dokumentiem par da, do, konkrētiem cilvēkiem, kuri varētu būt bīskapi. Eh, viņam ir tiesības ieteikt pāvestam kaut ko, ja, jo noteikti nu, ņemot vērā, ka pasaulē ir ap 5000 biskupu, ja pāvestam nav iespējams zināt visus 5000. Ja. Nu, pat ja gribētos dikti. <laughs> pat ja gribētu, un ņemot vērā, ka pāri 400 tūkstoši gariznieku, tad jau mazāk ir iespēja zināt, pazīt visus, ja, un pateikt, klausies, tu būsi noderīgs, ja tu esi derīgs, vai tu nē. Ja, tā kā tas ir specifisks process, bet mani ļoti iepriecināja tas, ka tas notiek, eh, vismaz virzās uz, uz tās sinodalitātes pusi. Jā, jo tu noteikti zini, ka eh, varbūt klausītāji nezina, bet es pat, pat atklāšu, ka eh, aptaujas par iespējamiem kandidātiem notiek ne tikai starp garīdzniekiem, bet arī starp klostra ļaudīm, starp lajiem. Jā, protams, ka nu, ir ieteicams neizpaust, ko tu esi rakstījis un par ko, bet no, noteikti notiek šie, šo viedokļu vismaz anketēšana, šo viedokļu pa, e, to, salasīšana par konkrētiem cilvēkiem. Tas ļoti laba, laba sistēma. E, Lutāņu baznīca ir mazliet savādāk, jo viņi ir autonomi. Līdz ar to viņiem pastāv savā sistēmā, kas saistās ar konsistoriju, ar draugu vecāku un pārstāvju uh, dalību, un viņam tas ir daudz atklātāk. Jā, jo šodien mēs varam zināt, ka būs viens no diviem. Ja? Eh, jo es arī sekoju līdzi. Ja, protams, man nebija iespējas ņemt dalību un paklausīties, eh, par ko bija runa, bet bija četri kandidāti, eh, kā par to rakstīja arhibīskaps Vanaks, par, kuri stādījās priekšā, kuri tika iepriekš uzrunāti, kuri parādīja, kā viņi redz baznīcas attīstību nākotnē, ko viņi var piedāvāt. Katram bija iespēja uzdot viņam jautājumus, jā, šiem bija pienākums atbildēt. Uh, notika balsošana, un no četriem tika izvēlēti divi, par kuriem balsos tālāk arī konsistorijas. Jā, tā kā um, arī interesants process, jā, un pēc sinodes, pēc sinodes noslēguma es tā rūpīgi parlasīju šo dokumentu, man bija tam laiks, paldies Dievam. Eh, kaut kādas lietas es ieliku GPT čatā un pateicu, lūdzu, man esenci no tā visa, kas tur sarakstīts, eh, atceļ <laughs> teoloģisko, atceļ tikai praktisko. Ja? Īstenībā ļoti labi tika galā, Kaut, kaut arī tā bija bezmaksas versija, bet, bet joprojām, bet tomēr. Un uh, viena no lietām bija tas, ka uh, arī pāvesta vēlēšanās, jā, un uh, sinodes dalībnieku vēlēšanas, un mēs varam pateikt, ka tas ir tāds baznīcas virziens uz baznīcas vēlēšana, ir tādi, nu, lai būtu uh, lielāka atklātība un arī uh, dieva tautas dalība tanī, kā ievēlē, nu, kā iecelt bīskapu, kā, kuru iecelt par bīskapu, jā, jo tiešām uh, Ehm, tu noteikti zini baznīcas e, tādu struktūru, kā tas, kurš skaisti izskatās no augšas, ne obligāti e, tikpat skaisti izskatās no lejas, figurāli sakot. no. <laughs> bet, bet, bet, bet bīskaps, kas kalpos, viņam būs pienākums ne tikai labi izskatīties e, pāvesta priekšā, kad viņš ceļo uz, uz Romu adlimina apostolorum, ja, tā oficiālā vizītē, bet arī viņam jākalpo tiem cilvēkiem, kuriem viņš tika nos, nosūtīts tāpat ar priesteriem, ja, jo varbūt tu atceries, kad mūs svētīja, tad bija ļoti interesants dialogs, ja, kad bīskaps uzdot jautājumu, vai tu zini, ka viņš ir tā cienīgs, lai saņemtu eh, ordinācijas sakramentu, un tad seminārā pārstāvis pārsaka, ka balstoties uz manām zināšanām un uh, aptaujot cilvēkus, ja, uh, gan tos, kas atbildīgi par viņa um, formāciju, gan arī citus, ja, tad es uzskatu, ka viņš ir cienīgs. Ja? Uh -huh, uh -huh. To es mhm. neceros precīzi, kā skan šis formulējums, bet doma ir tāda, ka aptaujot citus, ja? līdz ar to arī sinodalitātes eh, pazīme, ja kaut liturgiski. Ja? Jā, bet tas jau arī nav bijis kaut kas pilnīgi jauns, jo man šķiet, kad, eh, kad eh, principā jau kaut kāda aptauja, kaut kāda nu, viedokļu uzzināšana iepriekš ir bijusi. Tagad man šķiet tas tikai vairāk aktualizēts un arī uzsvērts, kad tam ir jābūt tādam uh, iekļaujošākam procesam, ka to nevar tā uh, pilnīgi ekskluzīvi, tur uh, kaut kāda viena grupa vai, vai es nezinu, kas, vai nuncīs tagad vienpersoniski kaut ko atrast, iz, uh, uztaisīt, izmeklēt un nozīmēt, vai ne, bet ka tas jau, tas, tas jau vienmēr ir bijis, vismaz es tā saprotu, es, es, es jau nezinu, kā Jā. tur kanoniski tas ir, Es arī ne, jo neesmu procesā iekļauts. Es domāju, ka vis, ja, ja tu gribēsi pajautāt, es tev ieteiktu noteikti Antonu Prikuli izjautāt, jo viņš strādā nunciatūrē, viņš zin šo procesu no virtuves. Jo es atceros, kad viņš stāstīja, kad viņš bija nosūtīts pirmajā savā kalpošanas vietā, tur kāda no Afrikas valstīm, pirmā lieta, ar kuru viņam bija jānodarbojas, palīdzēt nuncijam jauna pīskapa atrašanu, atrašanai. Ja? Jā. Līdz ar to viņš zināja šo procesu no virtuves. Iesaku, varbūt kādreiz būs to iespēja. À, ah, eh, ļoti, ļoti jā. labs padoms. <laughs> Varbūt tās eh, nevar jau zināt, vai tas eh, nebūs tāda ietekmēšana, <laughs> uzzinot un izzinot šādas lietas. <laughs> es, dom, es domāju, ka svētais gars ir tas, kuru ietekmēt nu, diezgan tā kā pagrūti. Viņš nav nopērkams. nu, nu, jācer, jācer arī tādā ziņā, jā. Bet, bet es tā klausu klausos tevi un pie sevis domāju, uh, arī drusītiņi mums pagājuši, kad jezuītim pagājuši, kad bija process, kad provinciāls tika izmeklēts, uz, jaunais provinciāls tika meklēts, un tur arī bija vesels tāds process, uh, Um, bet tur bija nu, citādāk, man šķiet. Un e, mhm. es vienkārši tādu salīdzināšanu, jo par biskupiem man maz ko es tur varu pateikt, <laughs> bet kā viņi tie, tur tiek meklēti. Bet, e, bet par to, kā jezuītu reģiona priekšnieks, provinciāls saucamais, tiek uh, meklēts, tad tur mums bija tā, ka tur mums bija prasība katrā mājā, katrā kopienā veidot diskusiju par mm Eh, par to, kas ir tās lietas, kas provincei eh, nākošajos pāris gados būtu jāveic, jādara. Mhm. Kas ir tās aktuālās lietas vai problēmas, eh, nu, kuras būtu jāpaveic un, un identificēt šīs lietas. Un, un tikai pēc tam nākošajā tādā diskusijā pārdomāt, nu, kādas īpašības būtu jābūt arī tam cilvēkam, Eh, kuru, kuram būtu jāuztic šī, šo problēmu vai šo lietu vai eh, risināšana un darīšana. Un tad jau pilnīgi neatkarīgi individuāli bija katram, man šķiet, eh, jāuzraksta savi piedāvātie vārdi, kurus redzētu kā, kā potenciāli atbilstošs šim, šim gan mērķim, gan, gan īpašībām, kuras tika identificētas caur diskusijām uh, Uh, un iesniegts. Un tad jau, protams, tālāk tad tur aizgāja jau pie, pie es saprotu, pie provinciāla iepriekšējā, kurš tad apkopoja un tad nodeva ģenerālim, un tad tur bija uh, lielākā grupā arī diskusija par, par šīm lietām, un beigu beigās nonāk pie uh, pie viena slēdziena, ko tad, ko tad tur iecelt. Nu, kad man likās, ka tas arī tāds ļoti uh, interesants veids, kad nevis tagad uh, kuras tās personības mums te ir, eh, nezinu, eh, slabanākās, eh, pazīstamākās, iemīļotākās, bet, bet kad no otras puses tā, vispirms, kas mums ir jāizdara un kas ir šajā brīdī, kas varētu būt tas atbilstošākais šo lietu veikšanai. Nu, kad, man likās, ka tas bija tāds. Pilnīgi piekrītu, jo tas, ko tu saki, man automatiski asociējas, jo uh, pirmais uh, e, process, uh, e, pāvesta ievēlēšanas process, kuram es tā biju tieši pievērsījis daudz savas uzmanības, tas bija tieši pēc Benedikta 16. atkāpšanās, ja, kad pirms uh, konklāvas uh, notika tā saucamās kardinālu kongregācijas, jeb sapulces, uh, kur ir tiesības piedalīties visiem kardināliem, pat tiem, kuri neievēl, un pat, pat, pat tiem, kuri nevar būt nu, ievēlēti, varbūt visi, bet par tiem, kuri pārsnieguši jau šo uh, 80 gadu robežu, viņam bija tiesības piedalīties un, un, un gandrīz kā pienākums šajās kongregācijas, vēl pirms viņi iesākto konklāvu, lai parunātu, uz kuru pusi jādodas visai baznīcai. Jā, tas arī, zināmā mērā, ja paskatīsimies no teoloģiska redzes punkta, uh, tas ir tā kopīga atpazīšana, ko Dievs no mums vēlas. Jā, kāda jābūt baznīcai nākotnē, un tikai pēc tam jau viņi ievēl šo pāvestu. Uh, Tā kā tas ir brīnišķīga iespēja uh, nu, ne, ne, neveidot kaut kādas politikas, politiskas intrigas, nu, jo ne par to iet runa. Bet uh, meklēt atbildi uz jautājumu, kāda ir dieva griba dotajā uh, vēstures posmā. Jā, jo es atceros, kad es rakstīju savu magistra darbu, es rakstīju to par klostera priekšniecību. Jā, un, uh, kā referents atkārtojas viena un tā pati doma, ka uh, Eh, būt par priekšnieku, jebkura līmenī tas tā ir kalpošana. Ja, tā nav nekāda tur valdīšana, ja, tā nav tikai administrēšana, bet pienākums atpazīt, kāda ir dieva griba un to īstenot. Ja, ja priekšnieks to dara, uh, jebkura līmeņa priekšnieks un jebkurā institūcijā, baznīcas, ja viņš to dara no vislabākās sirdsapziņas, ar lūkšanu, un nu, tad ir ok. Ja, tad pat ja viņš kļūdīsies, viņš uzņemsies atbildību, bet nu, Dievs jau vadīs. Jā, bet, ja īstenos tikai savas ambīcijas, nu, tad vienkārši dievam netiek dota iespēja pat vadīt šo baznīcu jā, vai kādu institūciju. Nu, jā, es tā domāju, droši vien arī tas, tas eh, tāds arī slepenuma, eh, eh, tāds slepenums ap bīskapa izvēles, izvēlēšanu to procesu arī drusītiņi tāds mēģinājums laikam pasargāties no politizēšanas. Mm -hmm. No mhm. otras puses, uh, Eh, es domāju, tas arī nav milzīgs noslēpums, kad nu, tik un tā jau sarunas un, un baumošanas un runas jau uh, cilvēku starpā notiek. Ne tas, ka viņi zinātu varbūt tās, eh, kas te tur īsti uh, ir to kandidātu sarakstos vai kā, bet, bet kad nu, tik un tā jau tā kā uh, tā, nu, tā aprunāšana, norunāšana, sarunāšanās uh, notiek. Un, un tad, nu, uh, atkal es nezinu, eh, eh, kas var būt tāds tiešām tāds atklāts kā luterāņiem process, eh, no vienas puses varbūt pat ir labs, nu, kad tad tas viss atklāti notiek, nevis aizklāti, un, un varbūt tās arī līdz ar to tajā procesā drusītiņ kaut kā arī ienes citu dinamiku. Nu, es tā vienkārši arī pārdomāju nu par atšķirībām un... Nu, man šķiet, ka tas ir arī tās neliels rudiments no pagātnes, jo kādreiz bīskaps taču bija arī liela politiska figūra. Tagad, nu, būsim godīgi, vismaz Latvijā, e, bet ne tikai Latvijā, ja, bīskaps, kaut arī viņam ir autoritāte, bet e, vismaz es redzu, ja, kā, kā tas bīskapa amats, nu, izmantosim šo vārdu tehniski amats, ka viņš tā virzās vairāk no politiskās uh, ietekmes, vairāk uz garīgo. Ja, tā, tā, tā uz to pusi, kur tur arī būtu jābūt. Nu, jā, jo mm, keizaram tas, kas pieder keizaram, un dievam tas, kas pieder dievam, tas ir brīnišķīga lieta, ka no vienas puses viņam jābūt autoritātei, jā, un viņam ir tiesības un pienākums runāt arī par politiskām lietām, eh, bet no otras puses eh, viņam nav jābūt politiskai autoritātei, jā, bet tieši garīgai vērtību, jā, cilvēkam, kurš nozīmīgs sabiedrībā, ja, kurš ir spējīgs pateikt, klausieties, uh, saskaņā ar Kristus mācību, ar Dieva gribu, būtu jādara tā. Ja? Un lai, būtu cilvēks, lai tas būtu tāds cilvēks, kurā ieklausās. Uh, pieņems, nepieņems, kritizēs, nekritizēs, ok, jā, bet lai viņš būtu tāda autoritāte. Tā kā, eh, manuprāt, par tiem cilvēkiem, par kuriem runā, protams, es negribu ēterā un net, netaisīšos ēterā to teikt. Nevajag, bet, nevajag, jā. Eh, nevajag, jā, bet, bet manuprāt, eh, vismaz tie kandidāti, par kuriem es, par kuriem man nonāca, jā, kaut kādas tur baumas, cik tas ir uh, patiesībā, es nezinu, ja, jo ne es redzēju dokumentus, ne es aizpildīju kaut kādas tur anketas, bet, nu, manuprāt, tie ir cienīgi cilvēki, jā, cienīgi priestē. Nu, tieši tā. Āmen. Āmen. Bet eh, pašā noslēgumā eh, ir vēl jau arī eh, tavs jaunums, ka tu arī esi izvēlēts uz ģenerāla kūriju, uz Romu doties un pavisam drīz jau arī dodies. Jā, nu, tā, tā, tā kā redzēju, man baznīca nepatīk tā visa slepenuma uh, aureola, jā, uh, Pirms Ziemassvētkiem ar mani bija sazinājies ģenerālpriekšnieks. Mums kongregācijā notika nelielas izmaiņas, jo viceģenerālis nolēma, ka viņš eh, nevēlas eh, turpināt savu klātbūtni Romā, viņš vēlas kalpot draudze, es viņu, draudze, es viņu ļoti labi saprotu. Ja, un eh, ģenerāla padome ir nolēmusi, ka, lai būtu dažādība, ja, tad arī ievēlēja mani par ģenerālas padomes locekli, lai es arī palīdzētu viņiem savstarpējā kalpošana, jo ģenerālas padomas loceklis tas ir tas, kurš no vienas puses uh, eh, dot padomu ģenerāla priekšniekam, ja, jo viņam pēd, pieder pēdējais vārds, bet arī kanoniski uh, ir daži lēmumi, kurus ģenerālis nevar pieņemt bez padomes piekrišanas. Līdz ar to tā ir līdz atbildība par kongregāciju. Un man, man liels prieks un man bija arī pārsteigums. Uh, ka es tur tieku. Tas ir tas saucamais mīkstais mandāts, ka mūsu saimā, ja kad viens no deputātiem aiziet, tad nākošais, kas palika zem strīpas, tad viņš uh, tiek tā šajā saimā. Vienīgais, ka manā gadījumā ir tā, ka es, uh, nu, mums nav tā, kas, kad, kad salasa tos no, no protokoliem, kuram bija visvairāk balsis, jā, un tagad viņš tiks ievēlēts. Vienīgais, viņi skatās pēc, pēc nodarības, jā, un ģenerāla priekšnieks uzskatīja, ka es varu to pavilkt Protams, es cīnījos, lai paliktu Latvijā, bet nu, kongregācijas kalpojums arī ir svarīgs, un tāpēc es pieņemu lēmumu, ka es pieņemšu šo, šo funkciju. Tā kā tuvākos piecus gadus, ja viss būs labi, es dzīvošu Romā ar to arī apsveicam, bet vai tas nozīmē, ka mēs vairāk tevi neredzēsim, nedzirdēsim ēterā šeit rādījumā arī? <laughs> Jā, nē, nu, tu taču redzi, ka no Daugavpils mēs varam vienoties, uh, internets un, un telefona sakari ir arī Romā. Līdz ar to uh, es jau, protams, uzrakstīju Facebookā, jo atkal nevēlējos nekādus tur noslēpumus, ka es turpināšu sadarboties ar medijām, es turpināšu braukāt arī uz lekcijām pēc iespējas. Uh, Eh, un es nezaudēšu saikni ar Latviju, jo manā skatījumā mans kalpojums šeit arī ir ļoti svarīgs. Un, eh, līdz ar to eh, mēs redzēsimies, dzirdēsimies, un ārpus rāmjiem arī paliks. Ja, varbūt tas būs ieraksts visbiežāk, tagad nebūs tiešais ēteksts, Eh, nebūs tiešraidē tas viss, bet nu, tik un tā eh, es palieku šeit eh, virtuāli un ar visu savu sirdi. Nu, man prieks, prie, protams, to arī dzirdēt, es domāju, rādījumu arī klausītājiem arī to ir prieks dzirdēt, un es domāju arī prieks ir par to, kad uh, no Latvijas, kur mēs bieži vien tā sūkstamies, ka mūsu baznīca ir tāda vāja un tāda un visāda, kad ir, ir tā, nu, ka tu esi, kurš eh, ir izvēlēts un kurš arī tādu lielāku devumu savai kongregācijai, bet, nu, kas to lai zina, varbūt tas, tas arī tāds, kā teikt, baznīcas eh, devums eh, no mazās Latvijas, vai ne? Tā kā prieks par tevi un prieks par Marjāņiem un prieks par to, kad tu būsi kopā ar mums arī no Romas. <laughs> Obligāti. un, un ar to gan tad jāsaka šajā reizē paldies un uz tikšanos nākošajā reizē. Paldies un ar Dievu! Izskanēja raidījums Priesteru viedoklis – saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem, kas bija iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!